ეკომეტრი საქართველოში 60 კვადრატული მეტრი ფართობის ოთახის გათბობას ორჯერ მეტი ენერგია ჭირდება ვიდრე მსგავს მიკროკლიმატურ პირობებში სახლის გათბობას ევროკავშირის ქვეყნებში. და არა მარტო ამ პოლიტიკურ სივრცეში, ალტერნატიულ არა ტრადიციულ ენერგომატარებლების ათვისებაზე ზრუნვა დიდი ხანია. 70-იანი წლების კრიზისიდან დაიწყო მსოფლიო. არსებობს ელექტრო და მზრდოგავი ტექნოლოგიებით. არსებობს კანონმდებლობის მთელი სისტემა და რაც მთავარია მიზანი, რატომ უნდა დავზოგოთ, შევამციროთ ჩვენი დანახარჯი, ანუ დავზოგოთ ოჯახის ბიუჯეტი და შევამციროთ ეკოლოგიური რისკები, ანუ გარემოზე მამეზე მოქმედება. პროგრამა ეკომეტრი ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით, გამარჯობათ მეგობრებო. როგორც უკვე მიხვდით, მიხვდით, კიდევ ერთხელ იმ ალტერნატიულ არა ტრადიციულ ენერგომატარებლების ათვისებაზე ვისაუბრებთ დღეს და ამასთან დაკავშირებულ მთელ რიგ პრობლემებზე რომლებიც არსებობს საქართველოში და რომლის შესრულება ჩვენ გვევალება საერთაშორისო ხელშეკრულებით და არა მარტო ეს ამას რომ იგნორირება გავუკეთოთ იმიტომ რომ ჩვენ შემოგვაქვს ენერგომატარებლები და ძალიან არა ეკონომიურად ხარჯავთ. კიდევ აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით დღეს ვისაუბრებთ გადაცემა ეკომეტრის სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს წონეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების საქართველოს თანათავმჯდომარე რუსტან სიმონიძე და კონსულტანტი ავთანდილ გელაძე მიუხედავად იმისა რომ დღეს საქართველოსში უამრავი პროექტი მუშაობს დიდი ხანია ამაზე საუბრობენ ამ და დიდი ხანია აი ამაზე საუბრობთ ჩვენს მთელი რიგი გადაცემების ციკლი მიუძღვენით ამას. არსებობს პოზიცია და სურვილი საქართველოს კომპეტენტური ორგანოებიდან, არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, რომ ალტერნატიული ენერგიის, მაგალითად, ზის, ქარის, ბიომასის წყაროების ათვისებისკენ აი იყოს კურსი ქვეყანა. დღეს უბრალოდ დღის წესრიგშიც კი არ დგას და არც დამდგარა. პირიქით ამაზე ისეთი ძალიან კაცრ უარს ამბობენ და ქვეყანას რომლის მოსახლეობა მოიხმარს უცხოიდან შემოტანილ ენერგიას იხდის საკმაოდ ძვირს და ნახევარს თითქმის ქარს ატანს რატომ მოდით აი ამ თემაზე კიდევ ერთად ერთად ერთხელ ერთად ვიფიქროთ რა თქმა უნდა საინტერესოა თქვენი პოზიციაც თვლი თუ არა რომ საჭიროა ქვეყანამ განსაზღვროს აი ამ იმართულებით კურსი აი სახოს ეს ყველაფერი კანონმდებლობაში მაგალითად როგორც ის ევროპაშია იყენებთ მზის ენერგიას სახელმწიფო იძლევა გრძელვადიან შეღავათიან კრედიტს მომხმარებელი გარკვეული პერიოდის შემდეგ თვითონვე ხდება ამ ენერგიის გამყიდველი ანუ ეს ხდება მისი ოჯახის შემოსავლის ერთ-ერთი წყარო და რაც თავარია დღეს თითქმის ყველა შენობა ნაგებობა ენერგოეფექტურობის გათვალისწინებით იგება გამოყენებულია ალტერნატიული ენერგიის, არატრადიციული ენერგიის წყაროები და მას მწვანე შენობებსაც ეძახიან და რაც თავარია ტრანსპორტი და საწვავი. ალტერნატიულ საწვავზე და ეკოსისტემაზეც არის გარკვეული შეგ ეკოტრანსპორტზეც არის გარკვეული შეღავათები, ასე რომ მოდით ერთად ვიფიქროთ, დარიკეთ 2.40.92.42.2.40.92.92 და მოემზადეთ ეკოვიქტორინისთვის და მიიღეთ შესანიშნავი პრიზი სასოფლო სამეურნეო კულტურების დეკორატიული მცენარეების, გაზონების, წყლის მცენარეულობის, მავნე ორგანიზმებისგან დაცვა და მოვლის საშუალებების მთელი პაკეტი. ჩვენი პარტნიორული დონორი გახლავთ მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრი ბიოაგრო და იყეთ ბიომეურნეობა, ეკოლოგიურ სუფთა პროდუქტის მოყვანა ბიოსაშუალებებით. სხვათა შორის საქართველოს ბევრ კუთხეში, თოვლი მოვიდა, ტემპერატურამ დაიწია და მოსავლის შესანარჩუნებლად მოყინული ხეხილის გადასარჩენად ბიოსასუქი ორგანიკა ნამდვილად გამოგადგებათ, როცა დათბება რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩვენი ქართული მეცნიერებების მეცნიერების მიგნებაა და მოდი ჩვენც გავაკეთოთ არჩევანი მხოლოდ ქართულზე. ეკოლოგიურად სუფთა სეზონურ საკვებზე. სოფლიო დღეს არჩევანს აკეთებს ამაზე, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი უკვე აღარ არსებობს. გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას. შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის. ქავტანოსთან პატნოთანდი ძალიან ძალიან საინტერესო სტატისტიკა გამოქვეყნდა მე დღეს ელექტრონულ მედიაში ვადევნებდი სინჯავ და ნახე რომ იმ პოსტაბჭორ სივრცეს სივრცის ქვეყნებს შორის და მათ შორის კავკასიის რეგიონის სივრცის ქვეყნებს შორის, ნუ მხედველობაში მაგ აზერბაიჯანი და სომხეთი, ყველაზე მეტ ენერგიას მოвихმართ ჩვენ და არე ეკონომიურად ხარჯავთ. რა არის ამის მიზეზი და აი რა ალტერნატივა გვაქვს დღეს ჩვენ? რა არა ტრადიციული ენერგო მატარებლები გვაქვს, რისი ათვისების პოტენციალი გვაქვს და მოდი კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ იმაზე, რა მოვალეობები გვაკისრია ჩვენ, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ გახვდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. თუ რა თქმა უნდა, ის მეგვეღირსა. მოგესალმებით, მე ვესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, კალბინო ბარბარე. პირდაპირ შემდეგ გიპასუხოთ. ამის მიზეზი გახლავთ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკა და მოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და ეს არის ნათელი მაგალითი, რასაც ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ, ძალიან კარგია, როცა ასეთი სტატისტიკა გამოქვეყნდა. არ არსებობს კანონმდებლობა, არ არსებობს დამოკიდებულება და პოლიტიკა ენერგოპოლიტიკაზე ლაპარაკით ზედმეტი იქ არაფერი არ იგულისხმება არც ენერგოდაზოგვაზე, არც ენერგოეფექტურობაზე და განახლებად ენერგიაში მხოლოდ მოიაზრება ჰიდროენერგეტიკა. სახლები შენდება საოცარი ტექნოლოგიებით. არის მონაცემები, დახარჯული ენერგია სახლის გათბობაზე ზამთრის პერიოდში 80% გადის გარეთ. ასეთი რამე მსგავსი რამე ქვეყნად ალბათ სოფლიოში არ არსებობს, რომ თუ იმას სახელმწიფო ქვია. ეხლა რა შეიძლება კავკასიაშიც კი თქვენ ბრძანეთ. დიახ, აზერბაიჯანი, რომელიც ასე მდიდარია ენერგო რესურსებით, ამ ქვეყანაშიც ამ ქვეყანაშიც კი არსებობს სპეციალური სააგენტო ენერგოეფექტურობასა და განახლებად ენერგიაში. ჩვენთან ეს ჯერ საწყის ეტაპზეც არ გახლავთ. საინტერესოა, აზერბაიჯანს აქვს გარკვეული კანონმდებლობა ამასთან და რაღაც გარკვეული პოზიცია. ძალიან საინტერესოა და იგივე სომხეთს. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო შეხვედრებზე როცა ჩამოდიან ისინი ძალიან ისეთი ხმამაღალ განაცხადს აკეთებენ. რა თქმა უნდა, აქ და ამის მაგალითი გახლავთ, რომ არსებობს სპეციალური სააგენტო ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ ძალიან შორს ავართ, ძალიან შორს ავართ. მიუხედავად თქვათ ჩვენი მოთხოვნებისა, არასამთავრობო ორგანიზაციების სპეციალისტები შეიძლება ამაზე ლაპარაკიც არ არის ყოველგვარი სტანდარტი, რომელიც გაუქმდა წინა ხელისუფლების პერიოდში. თუ მანამდე სტანდარტები ეს სამშენებლო სტანდარტები თუ მანამდე არსებობდა და არიცავდნენ ეს სხვა რამეა და ყოველ შემთხვევაში არსებობდა და ეხლა აღარც კი არსებობს, მაშინ იყო ასეთი კალმარტება, ბაზარი არეგულირებს ყველაფერს და მათ შორის გარემოს დაცვასაც დარეგულირებული ბაზარი მივიღეთ არაჩვეულებრივად. ხო, იცით რა, სამშენებლო ბუმი იყო საქართველოში, რა თქმა უნდა, და გრძელდება ალბათ, დღესაც გააშენდება რაღაცები, მაგრამ როდესაც უყურებ გარეგნულ იმ ინფორმაციას, რაც მოდის და უშოთ იგივე კავკასიის რეგიონის ქვეყნებიდან, აღარა მაქვს საუბარი იმაზე, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, იაპონია, ევროკავშირის ქვეყნები, როგორ იქ აბსოლუტურად გათვლილია ყველა შენობა. ჩვენთან რაც იგება ზიდი კედლების კიდენად თხელია, რომ ალბათ ყველა არავისთვის ახალი არ არის ეს, რომ აი დღევანდელი ის ახალი შენობები მზიდი კედლებიც კი არ არის არა პასუხობს მოთხოვნას. ძნელი გასათბობია და ზაფხულში ალბათ დიდ ენერგიას მოიხმარს ასევე გასავენტილაციო და ალტერნატიული ენერგიების გამოყენებაზე და მზის ენერგიის გამოყენებაზე, რასაც ჩვენ დღეს გვინდა ვისაუბროთ, საერთოდ ლაპარაკიც არ გახლავთ. ჩვენ ყავდა სტუმარი გერმანიიდან, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებზე. ძალიან დიდი ფირმის დირექტორია, რომელიც ის ენერგიის გამოყენებას შეეხებოდა, როცა გადმოიხედა ზემო თბილის мама დავითის ა მამა დავითიდან თქვა დედა რა საშინელება ასეთ კარგ კალაქს, ასეთ კარგ ხალხს. ში ერთ მზის კოლექტორსაც ვერ ვხედავ, თუნდაც ის წყლის გასათბობად გამოიყენებოდეს. უბრალოდ თვალსაჭერში არ მოხდა რამდენიმე შეიძლება იყოს აკაიქ, სულ რამდენიმე შეიძლება. რა სამწუხარო 1951 წელს დაიწყო საქართველოს იგივე კავკასიურ კავკასიის ქვეყნების э, არეალში ხო, ასიუცეში. 1951 წელს დაიწყეს თურმე ამაზე მუშაობა. საინტერესოა, იცით, აი ეს ინფორმაციაც არსებობს და არის მაგალითად ლებარდეს კურორტი, შოვის კურორტი, სადაც მზის ენერგიით ხდებოდა, ვინც ნამყოფი ერთხელ იცის და ძალიან ბევრი ასეთი რეკრეაციული ზონა იყოს თის რეგიონები, სადაც ეს ჰელიო გამათბობლები, ჰელიო სისტემა ან მზის ენერგიას იყენებენ ამისთვის. და ეს პროცესი შეჩერდა, იცით და გამოს ახალი არანაირად არ აწყობა თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ არასამთავრობო სექტორი ჩვენ მაქსიმალურად ვწtildeობთ ყოველ შემთხვევაში სამოდელო პროექტებით მოსახლეობა სოფლები მოვიცოთ, ალბათ ამაზე დღეს ვისაუბრებთ. დიახ, ბანდო, მაი საინტერესო თქვენი პოზიცია ამხრივ. აი ვის რა რა პრობლემაა დღეს? აი რასაც ამის გარდა ქავანმა რუსუდანმა ბძანა. აი რა წყაროები გვაქვს ჩვენ რისი გამოყენება შეგვიძლია და რომელ რეგიონებში? მოდით ჩამოთვალოთ ახლა. დაიწყოთ თავიდან. დიახ. საქართველოს სამთავრობო სტრუქტურაში არის ენერგეტიკის სამინისტრო. დიახ. რომელიც შინაარსით არის მხოლოდ ელექტროენერგეტიკის სამინისტრო. ანუ ისინი თავის თავში თავის ვალდებულებებში და სტრუქტურულადაც არ გულისხმობენ სხვა ენერგეტიკასთან მიმართებაში სხვა რაიმე თემების მოცვას, რეგულირებას და ასე შემდეგ. მხოლოდ ელექტროენერგეტიკის გენერირებაზეა საუბარი. ამაზეა ეს არის სათავე ყველაფრის მე იმედი მაქვს რომ მალე გამოსწორდება უსმენდი დიდი გულისხურით ბატონი მინისტრის ბოლო გამოსვლას პირდაპირ ეთერში გახლდათ საკმაოდ დამშვიდებული დავრჩი ამ გადაცემის შემდეგ იმიტომ რომ ვიგრძენი რომ რაღაც რაღაცები ნამდვილად დაიწყება ну ам იმედები кая, მაგრამ რეალობა არის სულ სხვანაირი, ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. აა როცა საუბრობთ სამინისტროს თანამშრომლებთანაც ამ საუბარშიც კი არ იკვეთება სხვა რაიმე თუნდაც ის თემა რომელსაც თქვენი ხილავთ კალბატონსთან თანამშრომლებთან თუნდაც გენერირებასთან დაკავშირებული მაგრამ სხვა ენერგომატარებლების მეშვეობით ენერგიის გენერირება საერთოდ საუბარი არ არის კატეგორიულად უარყოფენ არათუ დაბუდადებული არათუ არ უნდათ უარყოფენ არგუმენტი ცდილობენ არგუმენტებულად უარყონ რა არგუმენტს ახელებენ ბატონთან მე საინტერესოა რა არგუმენტი რა არის არგუმენტირებულად თოცა საუბრობენ ერთადერთი არგუმენტი მათი გახლავთ ის რომ ისეთ ვითღირებულება ზის ხარჯზე ელექტროენერგიის გენერირების ვითღირებულება არის მაღალი სამწუხაროდ ისინი ხელმძღვანელობენ სადღაც 70-იანი 80 წლების პარამეტრებით და არცეც არ ვიცი ალბათ ბევრი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არგუმენტებში არ ჩანს, რომ ისინი ამ ვერ ამჟღავნებენ იმ თანამედროვე ტექნოლოგიების მიწოდებას და იმას, რომ დღეს უამრავ სერიოზულად არის განწინწასული მზის ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები და თვით ღირებულება არანაირად არ არის კატასტროფული, ცოტათი მაგალი რჩება, მაგრამ კატასტროფული ელექტროენერგიის, ჰიდროენერგიის ელექტროენერგიად გარდაქმნასთან შედარებით. მე სხვადასხვაის ბატონი მინისტრისა უბრობდა რომ უახლოეს პერიოდში ალბათ საქართველოსში მოხდება ქარის ენერგიის ხარჯზე ელექტროენერგიის გენერირება ეს ჩემთვის ძალიან კარგი ნიშანი იყო რომ როგორღაც დაიწება საქართველოსში არა ტრადიციული ენერგომატარებლებიდან ენერგიის გენერირება. მანამდის ეს ყველაფერი ესეც იყო უარყოფილი და ეს არის ბოლო პერიოდების ნიშანი და მე ძალიან მიმედოვნებ. რაც შეეხება ენერგოეფექტურობას, ну ეს თემა ჯერჯერობით მიუწვდომელია ჩვენი ფუნქციონერებისათვის, იმიტომ რომ მე ვეთანხმები მათ ამ შემთხვევაში რომ საკმაოდ ძვირი ჯდება ძალიან ძვირი ჯდება ეს მაგრამ არის მეორე ეს ნებისმიერი კუთხით ეფექტურობის თუ გნებავთ э, მანიშნ პარამეტრი ეს არის ზოგადად მეტყველებს ქვეყნის ცივილიზაციის დონეზე. რა თქმა უნდა, ცივილიზურობის დონეზე. არა მარტო ცივილიზურობის დონეზე. ენერგომატარებლების э, ფასი დღითი დღე იწევა. აი დღეს მაგალითად გამოქვეყნა ძალიან საინტერესო ევრონიუსზე ამდილას გამოაქვეყნა რომ ამ წე 2013 წელს 12%-ით მოიმატებს ნავთობპროდუქტების ფასი. პირველად ნავთობპროდუქტები. თქვენ გესმით რა რისკები და გამოწვევები გასამის უკან? სმენელია ხაზზე, გისმენთ? ჰალო. დიახი, ასეთი შეკითხვა მაქვს, აი თქვენი დედამიწის მეგობრების მისამართი ტერიტორიულად სამდებარეობს თბილისში, რომ კონსულტაციაზე მოვიდნენ თქვენთან. აი მე თქვენ ტელეფონის ნომერი. პეკინის ორი ნომერი, პირველი სადარბაზო, მეორე სართული, ბინა 10. პეკინის 10 ნომერი. ახლა რაც შეეხება ტელეფონს 2 30-62-21. ძალიან კარგი კონსულტაციისთვის თუ მიბრძანდებით, იცით რა, ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ ალტერნატიულ ენერგიებზე. ბატონ ქავდანუსთან, ბატონ ალტანიუ, მე რა მაინტერესებს, ისე ახლა მინისტრმაც ბრძანა ქარის ენერგიაზე. ჩვენ იმ ქარის არის რეგიონები, სადაც არის ქარი, იცით? თუმცა იქ ამას თავისი რისკები აქვს, ხო? ქარის ენერგიის გენერირებას. იმიტომ რომ იქ შეიძლება ნიადაგიშრება ხმაურია ფრინველებისთვის გადამფრენი ფრინველებისთვის ესეც გარკვეული რისკია არის მოძველებული ბატონათად იმის რაც ჰოლანდიაში არის სხვა მიკროკლიმატია სხვა ბიომრავალფეროვნებაა და სხვა ნიადაგებია ნიადაგის გამოშრობას ჰოლანდიაში ნამდვილად არავინ წუწუნ რა თქმა უნდა არავინ იმათის უკეთესია იმიტომ რომ მათ თავი მტერი არის ჭარბი ტენი მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეგიონები სადაც ხარია იქ ჭარბტენიანობა ნაკლებია ხო? მაგრამ არის ჰელიო ენერგია, ბიოენერგია, ბიოგაზი, აი რა პოტენციალი გვაქვს თითოეული მაგის. მაგალითად, მე ძალიან ვთვლი, რომ ენერგია უნდა მიეწოდოს დაბალფასად იმ მთის სასაზღვრო რეგიონებს. მოდით ავიღოთ თუნდაც აქედან. იმიტომ რომ სასაზღვრო რეგიონები, თის რეგიონები, ეს არის უკვე პოლიტიკური და ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ, რადაც არ უნდა დაგვიჭდეს. სტრატეგია ჩვენი ბოლსდაბოს ქვეყნის საზღვარია დასაცავი და იქ უნდა ყავდეს ადამიანი, ცხოვრობდეს, სოფელი იყოს. აი რა ალტერნატივები გვაქვს თუნდაც იგივე. დაიწყოთ იგივე მზის ენერგიით, ჰელიოენერგიით. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყველაზე ხელსაყრელი და მოსახერხებელი ეს არის ზის ენერგიის გამოყენება. უკაცრავად ბატონთანდილ ერთი წუთი ცმენელი შემოუყვანოთ გველოდება გისმენთ? გისმენთ? დიახ. დიახ გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე მაინტერესებს э, აი ჰელიო სისტემა გაწფობაზე. აი ასეთ ამინში რამდენად ეფექტურია? და გისმენთ. თუმცა არანათებს ბუნებრივია მის ეფექტურობა არის э, ძალიან ცირე. მაგრამ აა აქ არ არის უზრუნველყოფაზე საუბარი ბატონო ჩემო ის რომ ზის ენერგია უზრუნველყოფს მთლიანად სახლის შენობის თუ რის იქნებათ ამის გათბობას ეს არც ერთი ენერგომატარებლის მიმართ ასეთი მოთხოვნა შეუძლებელი იქნება. აქ არის ჩანაცვლებაზე საუბარი. ის თუ დღეს ელექტროენერგია იხარჯება დაუშვათ ოჯახი ხარჯავს დღეში 200 ლარს, 300 ლარს ბინის გათბობაზე და აქედან 20-30% ჩაენაცვლება მზის ენერგია, ეს უდიდეს ეკონომიასთანაა დაკავშირებული, არა მხოლოდ საოჯახო ბიუჯეტის. ეს უამრავი თვალსაზრისით დიდ ეკონომიასთანაა დაკავშირებული ქვეყნის მასშტაბითაც. ასე რომ რომელიმე ენერგომატარებლის ხარჯზე ერთი პრობლემის სრულად გადაწყვეტა ძალიან ძნელია. ეხლა საქართველოსში როგორ ხდება ბუნებრივი პირობების გამო არის ჰიდრორესურსები, არის წყალუხობა და წყალწყალმცირო, როცა ნუ შემცირებულია წყლის დებეტი ხო მდინარეებში. მაგრამ ბუნებრივი ჩვენო ბუნებრივი მომდებარეობა მოხსა ის, რომ როცა მდინარეებში წყლის დონე იწევს დაბლა, მაშინ ხარი ძლიერდება. ანუ ეს ბალანსი არის დაცული და ამ ერთმანეთის ჩანაცვლების ხარჯზე შეიძლება მიღწეული იქნეს საუკეთესო რეჟიმი. ესე რომ დღეს არც ერთ ქვეყანაში ყველაზე წინწაწეული ქვეყანა ამ თვალსაზრისით გახლავთ გერმანია, თელ სოფლიოში. და გერმანიაშიც კი არ არის საუბარი რომ ზის ენერგიის ხარჯზე სრულად ხდება იქ. იქ არის ჩანაცვლებული სხვა საშუალებები. ასე რომ ჩვენ აქეთკენ უნდა ვიაროთ და აქეთკენ უნდა ამაზე უნდა ვიზრუნოთ. პლუს ამას ენერგოეფექტურობა და საბოლოო ჯამში გვაძლევს <coughs> სერიოზულ ეფექტს. ბიუჯეტი ოჯახის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. აი იგივე ხო ბიუჯეტზე ეს ენერგეტიკა გაცილებით უფრო ფართო სფეროა ვიდრე სისტემებზეც და სისტემებზეც ეს არის სახელმწიფო სტრატეგიული დარგი და ამ დარგში მიღწეული ნებისმიერი წარმატება სახელმწიფოში აისახება 1000-ად უკეთესად. რა თქმა უნდა პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ამ შემთხვევაში პირველი სტრატეგია რა თქმა უნდა სტრატეგია მაგრამ ამაგას ნიშნავს ეკონომიკა პოლიტიკა აი ამაში და გარდა ამისა გარემოს დაცვით თვალსაზრისითაც აი თქვენ თქვენ გვაქვს აქ მცირედი დათლები როგორია უდიდესი რაოდენობით იხარჯება მარტო წყლის გათბობაზე შეშა რომელიც შეიძლება აი მზის მარტივ ტიპში თუ საკმაოდ ისეთი თანამედროვე ტექნოლოგიებით გაკეთებული მზის კოლექტორები შეიძლება ჩანაცვლდეს ის. ჩვენ გვაქვს მაგალითები საქართველოს რამდენიმე რაიონში საპილოტო პროექტები, სადაც მზის კოლექტორები დაამონტაჟეთ და ასწავლეთ მოსახლეობას ადგილზე ოსტატებიც გაიზარდა და ფელი წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით უკვე აპრილიდან ნოემბრამდე თითქმის არ ჭირდებათ მიხმარება სხვა ტიპის ენერგიით წლის გათბობაზე. ეს როგორც ამზარეულოში, ასევე სააბაზანოში, ეს რამხელა ამას დათვლაც კი არ ჭირდება ძალიან ნათლად თვალით დასანახიდან და ინფორმაციის ოდნა გააზრება რამხელა შედეგს აძლევს ჩვენს გარემოს ადამიანები რომლებიც არიან და ნაკლებ შემოსავლენები და იყენებენ შესას თავშთავაც ხადია შეს არის ამოღებული ხმარებიდან ეს ტყეზე ზეწოლას ამცირებს თუ კი ელექტროენერგიას ვიხმართ ჩვენ ვიცით რომ ყველა საბოლოო ჯამში მაინც ნებისმიერი მიღებული ენერგია გარემოზე ირიბათ თუ პირდაპირ ზემოქმედებას ახდენს და აი ამისი გაკეთება ხო არც თუ ისე დიდ სირთულესთან არის და დამოკიდებ მაგრამ არის გარკვეულ ფინანსებთან და ამას ხელი უწყებოდეს და კონდეს პროტექციონალისტური ფინანსები რომელიც შესაძლებელია შეეწყოს ხელი თუნდაც კანონმდებლობით და ესეც კი ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ ამის მაგალითები ნახოთ, შეგიძლიათ სხვადასხვა რაიონში, მაგალითად მანავში, მაგალითად კახეთში, შილდაში, ხონში და კიდე ჩვენი პარტნიორების მე ძალიან ბევრ ადგილას, ძალიან ბევრ სოფლებში და შედეგები მოსახლეობა ძალიან კმაყოფილია. თუნდაც მისა ოფაცხრობა პირობების გაუმჯობესებისათვის და ასევე გარემოსათვის. ასევე შეიძლება ითქვას. სათფური, აი მაგალითად სათფურის თუ შეიძლება თუ არა გამოდგეს. აი ხო მე მთიან რეგიონის სპეციალურად აღნიშნება. ჩვენ ყველა უკვე გარკვეულია რა არნიშნულობა აქვს ამას, ხო? იგივე ყაზბეგის რაიონი ავიღოთ, რომელსაც თავის დროზე კაპიკებად მიეწოდებოდა გაზი, ხო? ფაქტიურად რაიონი ირჩენდა სათფურებით თავს. აი ასეთივე ანალოგიური მთიანი მეებში არის მთიან რეგიონებში. თუნდაც იგივე ყაზბეგის რაიონში, რომელიც გაზაფხულზე არაჩვეულებრივ კეტრით და პამიდორით ამარაგებდა და მოთხოვნა დიდი იყო. აი, აგვარა გვაქვს აი ასეთ რაიონებში, თია რაიონებში, რომელია უფრო მომგებიან ჰელიოდანადგარები და საინტერესოა უცხოეთში როგორ მუშაობს ეს სისტემა კანონმდებლობით? ჩვენ თქვით რომ აკილევსის ქუსლია ფასი და კანონდებლობა. აა, უცხოეთში ეს არანერი აკილევსი და ქუსლი. მე ვიცი რომ შვეიცარიაში ეს მუშაობს მაღალთიან ზონებში. ძალიან ბევრგან მუშაობს, ძალიან ბევრგანი არა, თითქმის ყველგან მუშაობს. რა თქმა უნდა. ჩვენ წეგან სომხეთი ახსენეთ და სომხეთმა 2004 წელში დაიწყო გერმანიის э, მაგალითის დანერგვა. ზერო თლა ისე არა საქმე ხო ჩვენთან თავი და თავი ჩვენი პრობლემის მდგომარეობს რაშიც მე თავიდანვე მოგახსენეთ ის რომ ჩვენს სათანადო სტრუქტურებს ვერ გავუაზრებიათ რომ თუნდაც რაზეც ახლა კალბატონ რუსუდანი საუბრობს ის რომ ცხელი წყლის მიღება მზის ენერგიის ხარჯზე ეს ენერგეტიკის სამინისტროს კომპეტენციის სფეროს განეკუთვნება მათ ეს ვერ წარმოუდგენიათ ვერ დაარწმუნებთ ვერანაირად რომ ეს მათი სფეროა ეს მათი რეგულირების ქვეშ უნდა არსებობდეს. ეს ენერგეტიკაა და არა ელექტროენერგეტიკა. ენერგეტიკული ბალანსი უნდა გააკეთოს რა რა რესურსი რა შეშარა იხარჯება, სხვა ბიომასა რა იხარჯება, თუნდაც ნაკელი რა იხარჯება ბიოდანადგარებში. რა იხარ გაზი და ჰიდრორესურსები ეს კი ბატონო არის აღარ იცხული და ნავთობპროდუქტები. ამას საქმე ამასია რომ ჩვენ თუ მიუძგებით კომპლექსურად რომ თლიანი ენერგეტიკული ბალანსის გაჯანსაღება გვინდა მაშინ რა თქმა უნდა ყველა ენერგომატარებელს მიეჩინება თავისი ადგილი მაგრამ თუ ჩვენ ის გვინდა რომ ჰიდრორესურსების ხარჯზე ჩვენ დავაკმაყოფილოთ საკუთარ როგორცაა დღეს დეკლარირებული დავაკმაყოფილოთ საკუთარი მოთხოვნილება და გავხდეთ ექსპორტიორი ქვეყანა, თუ ამის ამას ვიძახებთ კიდე 20 წელიწადი, ვიქნებით ისევ ამ დონეზე. ამაშია საქმე. დიახ. საინტერესოა, როგორია დღეს არ არის ხო? არა აქ, მაგრამ როგორია უცხოეთის საკანონმდებლო ბაზა? და და აი საინტერესოა, იცით, ევროპას არაჩვეულებრივად აქვს ესაზღვრები. იაპონიას თელი სასათბურე სისტემა, ვინაიდან დღეს ქვეყანა კურსს იღებს ოფს მეურნეობის განვითარებისკენ, აქ ეს ჩადებული იქ ჰელიოსისტემებითა ის სათბურები მე მინდა ერთმანეთზე დამოკიდებულიყო და მომგებიანოს არა მარტო იმიტომ რომ ჩვენ დავზოგოთ გარემო ჩვენ ამისგან მოგება მივიღოთ ხო რა თქმა უნდა ეხლა საკანონმდებლო ბაზას რა ჩვენ ბატონალთან ერთი წუთით მოდით სვანელით შემოვიყვანოთ რომელს მე მგონი დამეთანხმება გისმენთ მათი აზრი გაცილებით საინტერესოა რა თქმა უნდა გისმენთ ალო დიახ э, გამარჯობათ მე მაინტერესებს ჰელიო სისტემა, რამდენად კარგად აცხელებს წყალს აბაზანში თუ არის საკმარისი ტემპერატურა? 60 მზიან ამინში 70-80 გრადუსამდე ხალბატონო. და მეორე შეკითხვა ასეთი აკუმულირება როგორ ხდება ელექტროენერგიის და უფრო ერთი კვირის განმავლობაში თუ არის შესაძლებელი დაგროვება, შემდეგ ერთიანად დახარჯვა, როცა ოჯახი ჭირდება, გმადლობთ. ელექტროენერგიის თუ თბური ენერგიის? ბური ენერგიის, ნუ რასაც მე ჰელიოსი ბური ენერგიის ნუ ელექტროენერგიის გენერირებაზე არ არის საუბარი, ჯერ საქართველოს ალბათ ცოტა ჟურსაა. ბური ენერგიის გენერირების შემთხვევაში გენერირებული ენერგია, ანუ გამთბარი წყალი შემდეგ მოთავსდება თბოიზოლირებულ აუზში და თბოიზოლირებული აუზი ახლა ჩვენ ძალიან მარტივი ტექნოლოგიებით შევძელით ამისი დამზადება და დაახლოებით 24 საათში 11-12 გრადუს ცვლილებას განიცდის. ეს ძალიან ბევრია, მაგრამ ამის სრულყოფა რა თქმა უნდა შეიძლება ძალიან მარტივად ეს თუ ამას სახელმწიფო მოკიდებს ხელს, არანაირი პრობლემასთან არ არის დაკავშირებული და თქვენ ნებისმიერ ოჯახში გაქვთ თერმექსი, ელექტროენერგიის ხარჯზე წყალს რო აცხელებთ. და აიმ რასაც ინახავს ის ცხელწყალს მაგაზე უკეთესი პირობების მიღწევა შეიძლება რომ შევინახოთ ეს ცხელწყალი იგივე რაოდენობა იგივე ტემპერატურა ორი სუტკის 48 საათის განმავლობაში მინიმუმ უფრო მეტი დროს შეიძლება რა თქმა უნდა მივახციოთ ხლა ჩვენ როცა დავთვალეთ ოჯახზე 4-სულიან ოჯახზე ოპტიმალური მოცულობა გამოდგა 120-130 ლიტრიანი ავზი. აჰა. და ეს ავზი ახლა ჩვენ დაახლოებით ჩვენს პარტნიორებთან ერთად 150-ზე მეტი მზის ასეთი გამაცხელებელი გვაქვს დამონტაჟებული საქართველოსში და ნუ გრანტის ჩარჩოებში რა თქმა უნდა წილობრივი მონაწილეობის ფარგლებში გადავეცით მოსახლეობას ყველანი უკლებლივ ძალიან კმაყოფილია და საკმარისადაც თვლიან ისინი რომ 120-130 ლიტრიანი ბავზი თავისი ცხელი წყლით სრულიად საკმარისი იქნება ოჯახში სამზარეულოში და ჰიგიენური დანიშნულებით მოხმარების თვალსაზრისით და მაგრამ შეკითხვისათვის მე მინდა გავაგრძელოთ აი როცა ვლაპარაკობდით ელ სისტემებზე და საცოცხლო მეურნეობასთან და შემოსავლებთან აა არის ეს პირდაპირ კავშირში თუ არა და საჭიროა თუ არა კანონმდებლობა. აი როგორ მუშაობს უცხოეთში ეს კანონმდებლობა? აი საინტერესოა. ევროპის ქვეყნებში კანონმდებლობა როგორ არის? ასე ინტეგრირებული კანონმდებლობა. სტიმულირების მექანიზმი ხო არსებობს იქ ბატონთან? მოგახსენებთ, ასეთ ინტეგრირებული სოფლის მეურნეობა და ენერგეტიკა ერთად კანონმდებლობა ბუნებრივი არ არსებობს, მაგრამ ყველაზე ამოსავალი ეს არის ენერგეტიკული ქარტია. რომელიც ჯერ იყო ევროპის ენერგეტიკული ქარტია, შემდეგ გახდა საერთაშორისო შემდეგ არის ჩვენთვის ამოსავალი დოკუმენტი ეს არის ევროპას სამეზობლო პოლიტიკა სადაც სპეციალური თავია მიზღვნილი ტრანსპორტზე და ენერგეტიკაზე არის უამრავი მოთხოვნები მე მინდა გითხრათ რომ უდიდესი და ყველაზე პრინციპული საკითხები ამ ორი დოკუმენტიდან ჩვენი მხრიდან არ სრულდება აა და არის შემდეგ უამრავი სხვა დოკუმენტი არის მე გერმანიაზე მოგახსენებდი გერმანია ყველაზე წინწაწეული ქვეყანაა ამ ქვეყანაა თვალსაზრისით რა გერმანია გაცილებით წინ არის ამ თვალსაზრისით ზის ენერგიისათვის ზის ენერგიის თვალსაზრისით და 2001 წელს გერმანიამ გააკეთა საკანონმდებლო რეფორმა ძალიან სერიოზული და მთელი 10 წლის განმავლობაში ევროკავშირი აკვირდებოდა ამ ყოლებს და ევროკავშირმა 2011 წელს გერმანიის გამოცდილებას გაუწია რეკომენდაცია ყველა დანარჩენი ქვეყნის წინაშე რომ ამ ამ მეთოდმა უდავოდ გაამართლა გაამართლა ძალიან სერიოზულად მიიღეს ძალიან სერიოზული შედეგები და დღეს გერმანიის ენერგომოხმარების არა ელექტროენერგ გერმანიის ენერგომოხმარების 20% მოდის ქარზე და მზის ენერგიაზე. ეს უდიდეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრია, უდიდესი ციფრია ეს საქართველოს ენერგომოხმარებას ალბათ რამოდენიმეჯერ აღემატება. მე ეს მინდა ერთსაც დავამატებ, ეს იმ პირობებში იმ პირობებში, როცა გერმანიაში მზიანი დღეების რაოდენობა 150-დან 200-მდის მერყეობს, მაგრამ უფრო მეტად 150-ის ფარგლებშია, მეტუმეტეს ჩრდილოეთ გერმანიაში. საქართველოში 250-დან 280 დღემდე მერყეობს მზიანი დღეების რაოდენობა. უსასრულო დიდი რესურსი გვაქვს, რეზერვი, აუთვისებელი ხელუხლებელი. მსმენელი გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. ყველა ფრის დიდი მარაგი გვაქვს. კარის ზისენები ნავთობი რომ არის ჩვენს საქართველოს ტერიტორიაზე გენაცვალე იმის ამოღება იმის დამუშავება და ჩვენი ქვეყნისათვის მოხმარება რომელიც ის არის განსაზღვრული ძალიან აინტერესებს ხალხს, მეერია დაინტერესებული. ვიცი რომ ნავთობის დიდი მარაგი არის საქართველოს. იცით მერც თქვენ გაქვთ თუ არა პასუხი მე როგორც ვიცი, დარგის სპეციალისტებისგან საკმაოდ კარგი სკოლა ქონდა ქალბატონო, ჩვენ არ გვაქვს ისეთი დიდი მარაგი, თუმცა გონია რომ გვაქვს და ჩვენ სენგაკვასი ცენტრალურ ძარღვებს შეხედავთ, ამას ეძებენ, სხვა შორის ანგილოშს ეძებენ, აზერბაიჯანის ხდნენ დღემდე ვერ მიაგნეს. ის ცირე რაოდენობა, საგარეჯოს რაიონშია, მირზაანში დედოფლის ზაქარისწყაროს რაიონში ის э, ძალიან მოგახსენებათ ფრონტერაც ეძებს, მაგრამ ეძებს დიდი ხანია 12 წელიწადია, ვერაფერი ვერ იმბავა. მე არ ვიცი სხვა დანარჩენი. რომ გქონდეს იყოს იქ რაზგუშის. იყოს ხო, იყოს ზარაჩეული სტრატეგიული თვალსაზრისითაც მაინც შევინახოთ რაღაც რესურსი იქის. რა შეიძლება სათბურებს თქვენ სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით კითხულობთ, სათბურებში შესაძლებელია ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება, ეგრეთ წოდებული მწვანე სათბურები, სადაც ჩილოთის მხარე და კიდე გარკვეულწილად ეგრეთ წოდებული ნამჯითი ფარება, ცალი მხარე და მხოლოდ სამხრეთი და ისეთი მხარე მზისკენ მიმართული არის დარჩენილი და ზემოდან მზის მისაღებად არაჩვეულებრივად ენერგოეფექტურია, შედეგი ძალიან დიდია. ну ახლა ძვირი შეიძლება ცოტა შედარებით ძვირი დაждდეს თავიდან და საბოლოო შედეგს ძალიან დიდი ძლევა. ამაზეც გვაქვს გაკეთებული ჩვენ და ჩვენ პარტნიორებს. სამოდელო პროექტები, რომლის გადაღებაც დიდ ფერმერებსაც შეუძლიათ დღეისათვის. ხო, გაქვთ ამის მოდელები და რა ჯდება ქალბატონ რუსუდან? თანხებში მომდის ძალიან ძვირი ჯდება. ეს მასშტაბების მიხედვითა აღირებულება, იმიტომ რომ ჩვენ დაახლოებით რაც გვაქვს უკვე დაახლოებით 80 კვადრატული მეტრის სასარგებლო ფართია და 3000 ლარამდის 3000 3500 ლარამდის ну ყველაფერი ახლა ადგილობრივ პირობებზე წადამოგიდა მე ვიცი არსებობს გარკვეული ბანკები რომელიც ამაზე კრედიტებსაც იძლევიან მე როგორც მახსოვს ჩვენ მქონდა რამდენიმე ბანკი იყო რომელიც კრედიტს იძლევა დიდი დიდი დიდი პროცენტით ალბათ. არა, ის არ არის ესეთი დიდი პროცენტი არ იყო, მე არ მინდა შემეშალო საკუთრად. პროცენტი არ იყო, მაგრამ დიდ დიდ დიდ მოცულობებზეა, დიდ თანხებზეა. დიდ თანხებზეა, დიდზე, ასე მცირე ფართობებზე. მსმენელები გველოდებიან, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. მართალია, კახეთში, დარიბანდას ველზეც არ არის დიდი რაოდენობის მარაგები და არც აღიარს იმათი დამუშავება, მაგრამ შესწავლილია და არის დიდი მარაგები, მართლაც თქვენ არ აქცოდნიათ აჭარაში, ზღვის პირას, გაზის და ნავთობის ისეთი მარაგი, რომ საქართველოსაც შეყაფა და შეიძლება ჩვენს გავყიდოთ, ოღონდ თანხები არა გვაქვს რომ ის ამოვიღოთ. კარგი, დიდი მადლობა დავაზუსტებთ და კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. აი თქვენ ძალიან დიდი ხარ. ზისა და ქარის ენერგიებზე. დიახ. და ეს ამბები თუ იციან იმათმა საქართველოს დამანგრეველ ხესებზე რომ ლაპარაკობენ და ხალხს ანერვიულებენ. აი ჩვენ უბრალოდ მართთ თქვა რომ რატომაც გარემოს დაცვის სამინისტრო ძალიან მეტად წინააღმდეგობას უწევს და ბატონი სხვაშორის ენერგეტიკის მინისტრმა პოზიცია მე მგონი შეარბილა თანდათან მე მგონი ახალგაზრდა ყოველ შემთხვევაში და ცდილობს და ამის თაობაზე ჩვენი პოზიცია ჩვენი ორგანიზაციის და ჩვენი მეგობრების პოზიცია მე მგონი ცნობილია ყველასათვის და ჩვენ აბსოლუტურად შეუფერხებლად ვიბძით იმისათვის, რომ მივახციოთ ჩვენი პოზიციის რეალიზაციას. რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიციას გადაცემის. მაგრამ ხდება ზოგჯერ ისეც, რომ არ ვისმენენ, არ ვიღებენ ჩვენს არგუმენტებს, რაღაც რაღაცები წინასწარაა გადაწყვეტილი. ვეც სიტყვის მე ქალბატონს აბსოლუტურად ვეთანხმები და ეს საშიშ ტენდენცია რა თქმა უნდა მეც ვეთანხმები მე საოცრად უნდა შეჩერდეში ასეა გარემოს დამცველები ებრძვიან ენერგო ენერგეტიკის წარმომა ენერგო წარმომადგენელ ტექნოკრატებს ასე ვთქვათ მოდით ახლა ვიქტორინის დროა ძალიან საინტერესო კითხვა გვაქვს რაღაცნაირად უკავშირდება საქართველოს ენერგო რესურსებს უკაცრავად ბუნებრივ რესურსებს მოემზადეთ ეკო ვიქტორინისთვის Thank you. ეკო ვიქტორინა შანსი ეკომეტრისგან გასაცავი ზოლები იცავს ნიადაგს უნარჩუნებს ნაყოფიერებას ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტიაა ეხსენეთ კახეთის თავადაზნაურთა ერთ-ერთი წარჩინებული გვარის დიდი წარმომადგენელი შესანიშნავი ქართველი იურისტი, რომელიც დაიბადა სოფელ ოჟიოში, ახმეტის რაიონში 1872 წელს. მიიღო უმაღლესი განათლება სანქტ-პეტერბურგში. ფილოსოფიის კურსი გაიარა ჰაიდელბერგსა და სტრასბურგში. კითხულობდა იურისპრუდენციას რუსეთის იმპერიის ცნობილ უნივერსიტეტებში და 1921 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის მოწვევით ჩამოვიდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სათავეში ჩაუდგა იურისპრუდენციის განვითარებას, შექმნა ორი ახალი კურსი. და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი მისი ბიოგრაფიიდან 1930-31 წლებში იგი გახდათ ადვოკატი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართული იმართა გამართა პროცესი სადაც იხილებოდა ჭიათურის მანგანუმის საბადოს საკუთრების საკითხი მოგეხსენებათ იგი მაშინ ეკუთვნოდა ცნობილ ბიზნესმენს ფრჭყალებში ავანტურისტ ჰარიმანს რომელმაც საკმაოდ გაუგებარი პირობებით მითვისა საბადო და არა მარტო საბადო და ამ შესანიშნავმა ქართულმა იურისტმა დაუბრუნა ეს ჭიათურის მანგანუმ დღეს საქართველოს რომ ეკუთვნის ეკუთნოდა დაუბრუნა ქვეყანას გაიხსენეთ აი შესანიშნავი იურისტი დეკლამატორი და რაც თავარია ძალიან საამაყო მამულიშვილი დარეკეთ 240 91 92 240 92 92 მან ორი დიდი მეცნიერი დაუტოვა საქართველოს ერთი ფიზიკოსი მის სახელს ატარებს საქართველოს სამედიცინო ფიზიკის ინსტიტუტი და ბოლოს მაია გავაკეთოთ რეზიუმე პასუხია უკვე გისმენთ ანდრონიკაშვილი, ელენა და ირაკლი ანდრონიკაშვილების мама. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო, დიდებული ქართველი ლორსა ანდრონიკაშვილი. არა ჩვეულებრივი დეკლამატორი. თუ კი ვინმეს მოსმენილი გაქვთ, ვისაც არა აქვთ მოსმენილი, თქვენ ბედნიერები ხართ წინგერით ეს დიდი სიამოვნება. და ბოლოს აი э, რა უნდა გაკეთდეს და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ერთი რო სამინისტრო პოზიცია უნდა შეიცვალოს. კიდევ რა არის დამატებით გასაკეთებელი? ფასების კორექტირება ხო არ არის საჭირო და საბანკო სისტემის კორექტირება და რაღაცა ამდაგვარ გაკეთდეს, რომ ადამიანებმა იქ დაამონტაჟონ. მე მაგალითად ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, მაგრამ ძვირია, ვერ გავაკეთებ, თუნდაც იმ ცირე ელიო დანადგარს. სასწრაფოდ შეიცვალოს საკანონმდებლო სისტემა. დიახ, თქვენ, აი, თქვენ გვაქვს ჩვენი დეკლარაცია აქ წარმოქმნილი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ექსპერტების მიერ, რომელიც ჩვენ ბოლო კონფერენციაზე გავაკეთეთ, თავარი მოთხოვნა არა მარტო ამ დეკლარაციაში ჩვენი პოზიციის ზოგადად ძალიან დიდი ხანია, არა მარტო ჩვენი ქართველების, ასევე უცხოელებისაც, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლების USAID-ის ეს გახლავთ სასტრაფოდ კანონმდებლობის ცვლილი შეცვლა და კანონი ენერგოეფექტურობასა და განახლებად ენერგიებთან დაკავშირებით, ენერგოპოლიტიკის ცვლილება და ასევე პროტექციონისტური პროტექციონისტური პოლიტიკის მიღება, გაკეთება თუ დანერგვა განახლებად ენერგიებთან დაკავშირებით, ენერგოეფექტურობასთან და სასტრაფოდ ასევე სამშენებლო კოდექსი კანონმდებლობა მისაღები, როცა შემჩენებლობას შენობა ჩაიბარებენ ნებისმიერ ასევე საწრაფო ცნობიერებასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი სამუშაოების წარმოება ეს მოსახლეობა იქნება თუ როგორც ეთყობა ასევე ჩვენს გადამწყვეტების მიმღებ პირებთან დაკავშირებითაც მართალია დიდ ბიზნესებს თავისი როლი აქვს და პოლიტიკოსებს თავის ინტერესი აქვს, მაგრამ პირველ რიგში ქვეყანა, პირველ რიგში ჩვენი გარემო და ასევე ენერგოუსაფრთხოება, რომელიც ასევე ასე დამოკიდებულია და ძალიან დიდი როლის შესრულება შეუძლია ჩვენ ქვეყანაში არსებულ უდიდეს მარაგებს განახლებადი ენერგიებს, ეს იქნება მზის ენერგია, ქარის ენერგია, ბიომასის ენერგია თუ თერმული ენერგია, რომლის მიწისქვეშა წყლების ენერგია, რომელიც ასევე ძალიან დიდია, აუთვისებელია და იღრება და ნადგურდება და ჩვენ ჯერ კიდევ ყავს ძალიან დიდი სპეციალისტები, ყველა მემართულები, სანამ ეს სპეციალისტებიც წასულან ახალგაზრდებს სრული დაკარგვია შესწავლის და ალბათ სადღაც მაჩანჩალების რიგში ჩავდგარვოთ და ასევე იმ დამანგრეველი შესები აგუშენებია გაგვიყიდია თურქეთში და იქ იქიდან კიდე სადღაც კაც მარიცის შედეგი კი ძალიან სახიფათო და საშიში იქნება. ისე ვისაც ეს საკითხები აინტერესებს, კითხოთ ჩვენს ბენეფიციარებს რამხელას იკეთე მიიღეს ამ ჩვენი სადემონსტრაციო პროექტები. ბენეფიციარებში იგულისხმება ეს დიდი მოსახლეობა. მოსახლეობა. რა თქმა უნდა და გამოიღოთ განვითარებული ქვეყნების მოდელები, ევროპის მოდელები. ხო, თამ შეგვიძლია ევროპულ სახლს მივახლოდეთ, გაცემის სტუმრები არ იყვნენ. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრობის თანათავმჯდომარე რუსლან სიმონიძე და კონსულტანტი ავთანდილ გელაძე. ვიზრუნოთ ერთად ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე. მოძებნოთ ხელისუფლება მასზე ჩვენ ჩვენ მოვითხოვოთ ალტერნატიული ენერგიის წყაროები. კაცემაზე მუშაობდა ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი თინათინა სამაძე, პროდიუსერი ნათი არველაძე მომავალ შეხვედრამდე. ეკომეტრი